حديثي يكسد بانجونو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض جناب رسول أكرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند گرسنه را غذا بدهید و بیمار را عیادت کنید در این حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما امتانش را تعلیم میدهد که ای امتم شما انسانهای کمبغل و انسانهای گرسنه و گشنه را پیدا کردید البته را آنها را شما تعام بدهید شکم آنها را شما سر بکنید و هر یک از برادری شما بیمار شد به خبرگیری بیمار روید این است وصیت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای امت این حدیث از کتاب صحیح بخاری